produced by GreekLatinAudio.com. Austin, Texas, February 2007. John, chapter 6. Μετά ταύτα απήλθεν ο Ιησούς πέραν της θαλάσσης της Γαλιλαίας της Τιβεριάδος. Οικολούθη δε αυτό όκλος πόλης, ότι εθεωρούν τα σημεία υπή επί των ασθενούντων. των. δε εις το όρος Ιησούς και εκεί εκάτητο μετά των μαθητών αυτού inde engis to pasca των Ιουδαίων. Επάρας ουν τους οφθαλμούς ο Ιησούς και θεασάμενος ότι πολλής όχλος έρχεται προς αυτόν, λέγει προς Φιλιππον, πότεν αγοράσομεν αρτού συναφάγουσιν ούτι. Τούτο δε έλεγεν περάζον αυτόν, αυτός καρ είδη τι έμελεν ποιήν. Απικρίτη αυτό Φιλιππος, διακοσίων διναρίων αρτί ουκ αρκούσιν αυτοί συνα εκαστος λέγει αυτού εις εκ των μαθητών αυτού, Ανδρέας ο αδελφός Σίμωνος Πέτρου, εστιν πεδάριον ο Δεός έχει πεντεάρτους κριτίνους και δύο ψάρια, αλλά ταύτα τι εστιν εις το σούτος. Είπεν ο Ιησούς, πείσατε τους ανθρώπους αναπεσίν, ειν δε κόρτος πολύς εν το τόπο. Ανέπεσαν ουν οι άντρες, τον αριθμόνος ως πεντακισκυλίοι έλαβεν ουν τους άρτους ο Ιησούς και ευχαριστήσας διέδοκεν της ανακοιμένης, ομοίως και εκ των οψαρίων όσων ήθελον, ώστε ενεπλήθησαν λεγητισματιτές αυτού, συνεγαγεται τα περισσεύσαν τα κλασματά, ειν αμύτη απόλυτε, συνήγαγον ουν και γέμισαν δώδεκα κοφίνους κλασμάτων εκ των πέντε άρτων των κριτίνων να επερισσεύσαν τις βευροκόσεν. Ιον άνθρωποι ειδών της αεπίσιν σημεία έλεγον ότι Ούτως εστιν ο προφήτης ο ερχόμενος εις τον κόσμον, Ιησούς ουν γνούς ότι μέλουσιν έρχεστε και αρπάζειν αυτον ειν απίσωσιν βασιλέα, ανεχώρησεν πάλιν εις το όρος αυτός μόνος. Ωστε οψία γενετό κατέβησαν οι μαθητέ αυτού επί την ταλασάν, και εμβάντης εις πλείον, ήρκοντο περάν της Ταλασσής εις καφαρναούμ, και σκοτία ήδη εγεγόνι και ούπο ελελίτη προς αυτούς ο Ιησούς. Η τετάλασσα ανέμου μεγάλου πνέοντος διαγύρετο. Ελιλακότες ούνος, στα δίος εικοσιπέντε ή τρεάκοντα, τε τον Ιησούν περιπατούντα επί της θαλάσσης και εγγύς του πλοίου γινόμενον και εφοβήθησαν. Ο δελεγή αυτής, εγώ ημί, μη φοβήστε, ήτελον ουν λαβήν αυτον εις το πλοίον, και ευθέως γεννήτω το πλοίον επί της τι επαύριον ο όχλος ο εστικός πέραν της θαλάσσης είδον ότι πλειάριον άλλο ο κίνεκι ημιέν, και ότι ου συνεισήλτεν τις μαθητές αυτού ο Ιησούς εις το πλοίον, αλλά μόνοι οι απ' αυτού απήλτον. Αλλά ήλτεν πλοία εκ Τιβεριάδος, εγγύς του τόπου όπου εφαγών τον άρτον, ευχαριστήσαντος του Κυρίου ότι ούν είδεν ο όκλος ότι Ιησούς ουκ έστειν εκεί, ούτε οι μαθητέαβ αυτού, ενέβησαν αυτοί εις τα πλιάρια, και ήλτον εις καφαρναούμ ζητούντες τον Ιησούν. Και ευρώντες αυτον πέραν της θαλάσσης, είπον αυτό, «Ραβί, πότε όδε γεγονάς». Απεκρίτη αυτής ο Ιησούς και είπεν, Αμήν, αμήν λέγω ημίν, ζητήτη με ούχ ότι είδε τη σημεία, αλλά ότι εφάγεται εκ των άρτων και εχορτάστητε. Εργάζεστε την βρόσιν την απολυμένην, αλλά την βρόσιν την μένουσαν εις ζωήν αιώνιον, ειν ο βιός του ανθρώπου ημιν δώσει. Τούτον γαροπατήρ εσφράγισεν ο Θεός. Υπον ουν προς αυτον, τι ποιόμενοι να εργαζόμητα τα έργα του Θεού. Απεκρίτη ο Ιησούς και είπεν αυτής, τούτο έστειν το έργο του Θεού, για να πιστεύετε ίσον απέστειλεν εκείνος. Υπον ουν αυτό, Tiun σημειώνει να ειδομέν και πιστεύσομεν σι, τι εργάζει οι πατέρες ημών του μάνα εφαγών εν τη ερήμο, κατός εστιν γεγραμμένον, άρτον εκ του ουρανού έδωκεν αυτής φαγήν. Είπεν ουν αυτής ο Ιησούς, αμήν, αμήν λέγω ημίν, ο Μωυσής έδωκεν ημίν τον άρτον εκ του ουρανού, αλλο πατήρ μου δεδοσύν ημίν τον άρτον εκ του ουρανού των αληθινών, ο γαρ άρτος του Θεού εστιν ο καταβαίνον εκ του ουρανού και ζωήν διδούς το κόσμο υπόν ουν προς αυτόν, Κύριε, πάντοτε μην τον άρτον τούτον. Είπεν αυτοίς ο Ιησούς, εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Ο ερχόμενος προς εμέ, ου μη πεινάσει, και ο πιστεύων εις εμέ, ου μη διψήσει ποπότε. Αλίπον ημίν ότι και εωράκατε με και ου πιστεύετε. Πάνω δίδωσιν μη ο πατήρ προς εμέ ήξι, και τον ερχόμενον προς με, ου μη εκβάλλω έξω ότι καταβέβηκα από του ουρανού, όχι να πιω το τέλημα το ημών, αλλά το τέλημα του πέμψαντος με. Τούτο δε έστειν το τέλημα του πέμψαντος με, για πάνω δέδοκεν μη, μη απολέσω εξ αυτού, αλλά αναστήσω αυτό τι εσκάτι ημέρα. Τούτο γαρ έστειν το τέλημα του πατρός μου, για πάσω τεωρών των βιών και πιστεύων εις αυτόν, έχει ζωήν αιώνιον, και αναστήσω αυτόν εγώ τι εσκάτι ημέρα εγγόγγιζον ουν Ιουδαίοι περί αυτού ότι είπεν «Εγώ είμαι ο άρτος ο καταβάσε του ουρανού» και έλεγον, «Ουκί ούτως εστιν Ιησούς ο βιος Ιωσήφ ού ημίς είδαμεν τον πατέρα και την μητέρα» πώς νυν λέγει ότι εκ του ουρανού καταβέβηκα. Απεκρίτη Ιησούς και είπεν αυτής «Μη γογγίζετε με ταλίλων». Ουδείς τίνατε ελτίν προς με, εάν μη ο πατήρ πέμψας με ελκύσει αυτόν, καγώ αναστήσω αυτόν εν τη εσκάτη ημέρα εστίν γεγραμμένον εν τις προφήτες, και εσόντε πάντες διδακτήτεου, πάσο ακούσας παρά του πατρός και ματών έρχεται προς εμέ. Ούκ ότι τον πατέρα εωρακέντη σημείο ον παρά του Θεού, ούτως εωρακέν τον πατέρα. Αμήν, αμήν λέγω οπιστεύων, ο πιστεύων έχει ζωήν αιώνιον. Εγώ είμαι άρτος της ζωής, οι πατέρες ημών έφαγον εν τη ερήμο το μάνα και απέτανον, ούτως εστιν ο άρτος ο εκ του ουρανού καταβενών, να της εξαπτουφάγει και μη αποθανεί. Εγώ είμαι ο άρτος ο ζών, ο εκ του ουρανού καταβάς, εάν της φαγι εκ τούτου του άρτου, ζήσει εις τον αιώνα. Και ο άρτος δεόν εγώ δώσω, η σάρξ μου εστιν, υπέρ της του κόσμου ζωής. Εμάχοντο ουν προς αλλήλους οι Ιουδαίοι λέγοντες, πώς δίνατε ούτως ημίν δούνε την σάρκα του φαγήν, Ipenunav αμήν Iisus, amin, εάν μη ean την σάρκα του βιού του ανθρώπου, και ποιητε αυτού το αίμα, ουκ έχετε ζωήν εν Ο τρόγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα, έχει ζωήν αιώνιον, καγώ αναστήσω αυτόν τη εσκάτη ημέρα. Ιγαρ σάρξ μου αλητήσες τη και το αίμα μου αλητήσες τη ο τρόγων και πίνων μου το αίμα, εν ημιμένη, εν κατός απέστειλεν με ο ζων πατήρ καγό ζω διά τον πατέρα, και ο τρόγων με κακίνος ζήσει δι εμέ. Ούτως εστιν ο άρτος ο εξ ουρανού καταβάς, ου κατός έφαγον οι πατέρες και απέτανον, ο τρόγων τούτον τον άρτον ζήσει εις τον αιωνά. Ταύτα είπεν εν συναγωγή διδάσκον εν Καφαρναούμ. Πολλοί ουν ακούσαντες εκ των μαθητών αυτού είπαν, σκληρός εστιν ο λόγος ούτως, τις δυνατή αυτού ακούειν. Ιδός δε ο Ιησούς εν εαυτό ότι γογγίζουσιν περί αυτού ηματιτέ αυτού, είπεν αυτής, τούτο ημάς σκανδαλίζει, εάν ον θεωρείται των βιών του ανθρώπου αναβαίνοντα όπου ειν το πρότερον. Το πνεύμα εστιν το ζωοποιούν, η σάρξ ουκ οφειλίου δεν, τα ρήματα αεγό λελάλικα ημίν πνεύμα εστιν και ζωή εστιν, αλλά εισιν την ιου πιστεύουσιν. Ιδιγκαρ εξ αρχής ο Ιησούς εις εισινή μη πιστεύοντες, και της έστειν ο παραδόσον αυτον, και έλεγεν δια τούτο, ειδικά ημίν ότι ουδείς δύναται ελτίν πρόσμε, εάν μη δεδομένον αυτό εκ του πατρός. Εκ τούτου, πολλοί εκ των ματιτών αυτού απείλτων εις τα οπίσω, και ουκέτι μεταυτού περιεπατούν. Είπεν ούν ο Ιησούς της δωδεκά, μη και εμείς θέλετε υπάγειν, απεκρίτη αυτό Σίμων Πέτρος, Κύριε, προς απελευσόμητα. Ρήματα η αιωνίου Γεωργία, και οποία πεπιστεύκαμε και εγνώκαμε ότι που ο Άγιος του φορά απεκριτή απ' την πρώτη ουκ εγώ έχουμε την το δέκα εξελεξάμεν, και την πρώτη φορά που έχουμε την πρώτη φορά που έχουμε την πρώτη φορά που έχουμε την πρώτη φορά που εκ των δώδεκα.